28 skirsnis. Pulkininkas buvo labai turtingas, tad nuo jo testamento priklausė daugas. Treilas nepasakys mums, kokius pakeitimus darė Vėlionis, bet neseniai, tikriau šį rytą aš girdėjau, kad didžiąją dalį pinigų skirtų sūnui jis perrašė dukteriai. Jau pasakojau jums, kad Driusas negalėjo atleisti mano bičiuliui Donaldui lėbavimų. Besvarsydami nužudimo būdą, Visai išleidome iš akių motyvą, susimastęs tarė tėvas Braunas. Esamomis aplinkybėmis mirtis daugiausia naudos be abejonės atnešė mezdrius. O viešpatie, jūs taip šaltakraujiškai kalbate, sušuko Finzas išplėtęs akis. Nejaugi iš tiesų manote, kad jie... Ar jį ketina tekėti už daktaro Valentino, paklausė dvasininkas. Kai kas tam nepritarė, atsakė jo bičiulis, bet daktarą e, aplinkiniai mėgsta ir gerbė. Jis įgudęs ir darbui atsidavęs chirurgas. Toks atsidavęs, pridūrė tėvas Braunas, kad pasiima chirurgo instrumentus eidamas pas jauną damą pavakarių. Juk jis turėjo naudotis lancetu ar kitu instrumentu, o namo rodos nebuvo parėjęs. Finzas net pašoko nuo staigios minties. Jūs manote, kad tuo pačiu lancetu? Tėvas Braunas papurtė galvą. Visos šitos hipotezės nieko vertos tarės. Problema ne ta, kas nužudė ir kuo nužudė, o kaip nužudė. Galime įtarti daug žmonių, taip pat galvoti apie daugybę įrankių, smeigtukų, žirklių, lancetų, bet kaip žudikas prasmuko į altaną. Kaip būtų ten prasmukęs, kad ir sektukas. Kalbėdamas jis Įsiblaškęs dairėsi į lubas, tačiau sulik paskutiniais žodžiais, jo akis atgyjo, lyg pamačius ten rupinėjančią nepaprastamose. Ir vis dėlto, ką jūs apie tai galvojate, net lyžo jaunuolis. Jūsų tokia patirtis, ką jūs dabar patartumėte? Turbūt nedaug tie galėsiu jums talkinti, atsiduso tėvas Braunas. Sunku būtų spėlioti, nei iš tolo nemačius nusikaltimo vietos, nei neprakalbinus žmonių, kol kas jūs galite tik tai grįžti prie savo tyrimo, Turbūt šiuo metu jūsų bičiulis iš Indijos policijos tęsia tą darbą. Patarčiau jums paskubėti ir įsiaiškinti, kaip jam sekasi, kokie seklio mėgėjo rezultatai. Ko gero jau gali būti naujienų. Kai abu svečiai dvikojus ir keturkojus išėjo, tėvas Braunas vėl paėmė plunksnakotį ir įsigilino į jų pertrauktą darbą. Jis darė apmatus ciklui pamokslų, aiškinančių encikliką Rerum Novarum. Tema buvo plati, Planą teko perrašyti ne vieną kartą, tad tėvas Braunas triūsiai prie to paties ir po dviejų dienų, kai jo kambarį šokęs didelis juoda šuo, ėmė džiaugsmingai ir susijaudinęs jį puldinėti. Įkandin šuns jėjas savininkas buvo nemažiau susijaudinęs, bet anaip tol nedžiugus. Jo žydrus akis rodės, išauks iš akiduobių, nekantrus veidas net pablyškės. Jūs prašėte, be įžangų prabilo jis, pasidomėti, ką veikia Henris Driusas. Žinote, ką jis nuveikė? Dvasininkas nieko neatsakė, tad jaunuolis užsikirstamas tarė. Aš pasakysiu, ką jis nuveikė. Jis pasidarė galą. Tėvo Brauno lūpos vos vos sukrutėjo. Tai, ką jis sumurmėjo, neturėjo nič nieko bendro nei su šita byla, nei su šituo pasauliu. Kartais jūs mane širpinate, prisipažino Finzas. Ar jūs, jūs šitai numatėte? Aš maniau, kad taip gali atsitikti, atsakė tėvas Braunas, todėl ir paprašiau jūs nueiti pažiūrėti, ką jis veikia. Tikėjausi, kad gal nepavėluosite. Aš jį ir suradau, kimokai tarė Finzas, kaip gyvas nesumatęs kraupesnio ir labiau nepaaiškinamo vaizdo – Išėjęs į seną į sodą, aš iškart pajutau, kad jame būta dar kažko be žmogžudystės. Taip pat kaip anksčiau mėlynavo, siuravo gėlynai, gaubintys tam suėjimai seną pilkaltaną, bet mano akyse mėlynos gėlės virto mėlynais nelabaisiais. Šaukančiais priešais, žiojėjančią požemio karalystę sangą. Apsidairiau, lyg ir viskas savo vietoje, bet mane vis labiau slėgė mintis, kad kažkas nebe taip dangaus kliautė. Umai supratau – už gyvatvorės jūros fone Anksčiau stuksojo lemties uola, dabar jos nebebuvo. Tėvas Braunas pakėlė galvą ir sukluso. Toks jausmas, tarytum kalnas būtų pajudėjęs iš vietos ar minulis nukritęs nuo dangaus. Nors aš puikiai žinojau, kad tas akmens luitas gali nuvirsti nuo menkiausio stumtelėjimo. Nebenutuokdamas, ką darau, skrietę nuskrėjau sodo takeliu ir pramušiau gyvatvorę lyg kokį voratinklį. Beje, gyvatvorė išties buvo skistoka, nors iš išorės atrodė tikra siena. Pajūryje išvydau uolos gabalą, nuvertusi nuo savo piedestalo, o vargšas Henris Driusas tysojo po ją tarsi laivo skenduolio nuolaužą. Vieną ranką jis rodės bandė apglėpti akmenį ir užsiversti ant savęs. Rudame smėlyje reikiavosi didelės kreivos raidės. Lemties uola te prislega kvailį. Tai pulkininko testamentas jį pribaigė, paaiškino tėvas Braunas. Jaunuolis pastatė viską ant kortos, kai Donaldas pateko į nemalonę, o ypač kai dėdė pasikvietė jį tą pačią dieną, kaip ir advokatą ir labai šiltai priėmė. Tai buvo paskutinis šansas. Iš policijos Henry švarį, Monte Karliais prasilošė iki paskutinio penso. Palaukite, palaukite, sušuko visiškai pasimetęs Finzas. Aš nebespėjau sekti paskui jūs. Beje, dar dėl to testamento, kaip niekur nieko kalbėjo toliau tėvas Braunas, Ko aš nepamiršau ir kol mudu neįsigilinome į svarbesnės temas, norėčiau pasakyti, kad šurmulys dėl daktaro pavardės buvo kilęs visai be reikalo. Abitos pavardės jau pasirodė man kažkur girdytus. Daktaras iš tiesų, prancūzas ir aristokratas, markizas de Vijonas. Tačiau tuo pat metu jis įsitikinęs respublikonas ir atsisakęs titulo, prisijėmė senąją šeimos pavardę, su tuo piliečiu rikečiu apstulvinote dešimčiai dienų Europą. Paaiškinimas. Žodžiai pasakyti prancūzų politinio veikėjo ir rašytojo grafo Demirabo 1745-1791 kuris 1790 metais Prancūzijoje panaikinus bajorų titulus pasirinko O.S. Rikečio pavardę. Paaiškinimo pabaiga. Ką tai reiškia? Nesusigaudė jaunuolis. Čia aš taip savo, nekreipkite dėmesio, tarė dvasininkas. Deviniais atvejais iš dešimties žmogus keičia pavardę dėl nedorų ketinimų, bet šis atvejis taurumo ir kone fanatizmo ženklas – Dabar galima suprasti ir sarkastišką daktaro užuominą, kad amerikiečiai be pavardžių, jo norėta pasakyti be titulų. Mūsų dienų Anglijoje niekas nesikreips į markizą Hartingtoną kaip į misterį Hartingtoną, o Prancūzijoje markizas Devionas vadinamas Mesije Devionu. Juk ir tai galima būtų laikyti pavardės keitimu – O įsimylėjėlių pokalbį apie nužudimą, man regis, bus nulėmęs prancūziškas etiketas. Daktaras ketino iškviesti Floydą į Dvikovą, o mergina mėgino jį perkalbėti. Ak štai kas, nutęsė Finzas, tik dabar supratau jos užuominą. Kas tai per užuominą, šyptelėjęs paklausė pašnekovas. Na tai atsitiko prieš man aptinkant vargšo Henrio kūną, tarė jaunuolis. Tik tai toje nelaimė išpūtė viską man iš galvos. Kur čia žmogus, be prisiminsi romantišką akimirkos idilę, kai tave sukrečia tragedija? Taku tarp gyvatorių eidamas į pulkininko namus sutikau jo dukterį, vaikštinėjančią su daktaru Valentinu. Savaime aišku, jį vilkėjo gedul rūbais, o daktaras visada juodai apsirengęs lyg ruoštųsi laidutuvėms, bet nesakyčiau, kad jų veidai būtų buvę gedulingi. Man dar neteko sutikti tokios džiaugsmų švytinčios ir kartu taurios poros. Abu staptelėjo pasisveikinti su manimi ir mis Drius pasakė, kad jie susituokė ir gyvena namelyje miesto pakraštyje, kur daktaras toliau verčiasi praktiką. Aš šiek tiek nustebau, nežinojau, kad pulkininkas užrašė jai visą turtą. Subtiliai šitą priminiau, sakydamas, jog eidamas į vėlionių namus, buvau beveik įsitikinęs, kad ją ten rasiu. Bet ji tik nusijaukė ir pasakė, na, mes viso to atsisakėme, mano vyrui nepatinka paveldytojos. Vis dar neatsistebėdamas aš sužinojau, kad jie iš tiesų nusprendė palikti viską vargšui Donaldui. Tikiuosi, jam toks šokas bus į naudą. Juk jis visai neblogas vyras, tik labai jaunas, na ir tėvas pasielgė su juo neįtin išmintingai. Paskui ji pasakė dalyką, kurio tuo metu nesupratau, bet dabar neabejoju, kad jūs teisingai įspėjote. Umai iš aukšto, tačiau anaip tol nepaniekinamai įtariai. Tikiuosi dabar tas rudaplaukis kvailys nustos nerimavęs dėl testamento. Mano vyras dėl savo principų atsisakė karūnas ir herbo dar iš kryžiaus karų laikų, negi jis žudytų senų kaltanoje dėl šitokio palikimo? Ji vėl nusijokė ir pridūrė, mano vyras gali numarinti nebent savo pacientą, jis netgi nepasintė draugų pas sekretorių. Dabar man aišku, kad ji turėjo galvoje sekundantus. Daug maž aišku ir man, tarė tėvas Braunas, bet kaip suprasti jo žodžius, jog sekretorius nerimauja dėl testamento – Finsas šyptelėjo. Iš tiesų gaila, kad jo nepažįstate tėvė Braunai. Nuoširdžiai pasismagintumėte pamatęs, kaip dabar anot jo paties verda jam rankose. Šį kartą jis su įkarčiu grėbėsi laidotuvių. Sukurs eistras kaip per arklių lenktynės. Floydė sugeba apversti viską aukštinkojomis be jokios priežasties, tad galite įsivaizduoti, kas dėjosi dabar – Aš jums jau pasakojau, kaip jis mokė sodininką prižiūrėti sodą ir kaip patarinėjo teisininkui teisiais klausimais. Nereikia nesakyti, kad jis pristojęs instruktavo chirurgą praktinės chirurgijos klausimais, o kadangi tas chirurgas buvo daktaras Valentinas, tai instruktažas be abejonės baigėsi apkaltinimu daug blogesniais dalykais negu nemokšiškumas. Sekretorius įsikalė į savo rudą galvą, kad žudikas daktaras – Kai atvyko policija, jis elgėsi be galo arogantiškai. Ar bereikia sakyti, kad jis iš karto tapo žymiausių visų laikų detektyvų mėgėjų? Šerlukas Holmsas niekada taip nežvelgė iš savo titaniško intelekto aukštybių į Scotland Yardą, kaip pulkininko Driuso asmeninis sekretorius į policininkus, tyriančius pulkininko Driuso nužudimą. Patikėkite manimi, buvo baisiai smagu jį stebėti. Floydas vaikštinėjo pasipūtęs, į nieką nežiūrėdamas, o ko paklaustas atžariai ir nekantriai atšaudavo. Toks jo darkimasis išvedė Driusą dokterį iš kantrybės. Žinia, Floydas buvo susikūręs teoriją. Šitokių teorijų pilni romanai, bet ir pačiam Floydui dėrėtų būti romane. Ten jis atrodytų ir komiškesnis, ir netoks įkirus. O kas tai per teoriją, paklausė pašnekovas. O, tai efektinga teorija, karčiai atsakė Finzas. Galėjo sukelti sensaciją, jei būtų atvėrusi dar bent dešimtį minučių. Floydas pasakė, kad pulkininkas buvo dar gyvas, kai jį rado altanoje, o daktaras nudūrė į lancetu, nevapjaudamas rūbus. Aišku, pasakė dvasininkas. Vadinasi, jis ilsėjosi, įsikniaubęs veido į porvinas grindis. Stebėtina, kiek daug žmogus gali pasiekti užsispirimu, toliau kalbėjo pasakotojas. Manau, kad Floydas bet kokią kainą būtų prastumę savo didžiąją teoriją į laikraščius ir, ko gero, net pasiekęs, kad daktaras suimtų, jei visi šitie tauškalai nebūtų susprogę lyg nuo dinamito užtaiso, suradus Hario driuso kūną po lemties uolą. Tai ir yra išeities taškas. Manau, kad ta savižudybei beveik prisipažinimas. Betgi visos tiesos jau niekas nebesužinos. Abu kiek patelėjo, paskui dvasininkas santūriai prabilo. Man regis, kad žinau ir visą tiesą. Finzas išsprogino akis. Tai bent sušuko jis. Ir kaip jūs sužinojote visą tiesą ir kodėl manote, kad viskas vyko taip, o ne kitaip, jūs sėdite prie savo stalo už šimtų mylių ir rašote pamokslą. Ir jūs man sakote, kad žinote, kas atsitiko. Jeigu iš tikrųjų įminėte myslę, tai nuo ko pradėjote, kas jums pakišo tą mintį, Tėvas Braunas pašoko, taip susijaudinusi, jį retai kam yra tekę matyti. Jo pirmas šūksnis buvo lyg sprogimas. Šuo, suriko jis, na žinoma šuo. Visa istorija jau būtų buvusi jūsų rankose, jei būtumėt įdėmiai stebėję šunį pajūryje. Finzas poksojo į jį vis labiau stebėdamasis. Bet juk pirmiau jūs sakėte, kad mano spėliojimai dėl šuns absurdiški, kad šuo čia nieko dėtas – ir dar kaip dėtas, atrėmė tėvas Braunas. Jūs ir pats tą būtumėt supratęs, jei laikytumėt šunį šunimi, o ne visą galiui teisiančių žmonių sielas. Jis nutilo, paskui sumišęs lyg atsiprašydamas prisipažino. Žinote, aš neapsakomai myliu šunis. Ir man rodos, kad prietaringai liaupsindami mestinius šunų sugebėjimus mažiausiai galvojame apie tą vargšą keturkojį. Pradėkime nuo smulkmenų. Šuolojant advokato, ir urzgiant sekretoriaus. Jūs stebėjotės, kaip aš galiu atspėti tai, kas įvyko už kelių šimtų mylių, bet Būkime atviri, tai beveik jūsų vieno nuopelnas. Jūs taip tiksliai nupasakojote man tuos žmonės, kad aš juos ryškiai įsivaizduoju. Treilo tipo žmonės, nuolatos besiraukantis ir staiga be priežasties, nusišypsantis, viską nors knybinėjantis, dažniausiai apie savo kaklą, yra nervingi, bemat sutrinkantis. Nesistebėčiau, jeigu ir Floydas, energingasis sekretorius, pasirodytų besas nervingas ir irzlus. Tarp kietakakčių jankių nemaža tokių. Priešingo atveju jis nebūtų susižeidęs pirštų žirklėmis ir išmetęs jų, kai išgirdo Džanetos driaus klyksmą. Na, o šunys negali pakęsti nervingų žmonių. Galbūt dėl to, kad tas nervingumas persiduoda šuniui. Gal, kad šuo vis dėl to gyvulys ir jam būdingas agresyvumas. O gal ir dėl savo šuniškos puikybės, kurios turi per akis ir jaučiasi užgautas, kai jo nemyli. Šiaip ar taip varkšeliui Noksui tie žmonės nepatiko tik tai todėl, kad jie jo bijojo. Aš įsitikinau, kad jūs tikrai protingas, o iš protingo juoktis nevalia. Bet kartais man atrodo, jog jūs per daug protingas, kad galėtumėte suprasti gyvulius. Retkarčiais protas kliudo jums suprasti ir žmonės, ypač jeigu jų poelgių motyvai tokie pat paprasti kaip gyvulių. O gyvuliai primityvūs, jie gyvena truizmų pasaulyje – Kad ir šis atvejis. Šuo loja ant žmogaus, o žmogus bėga nuo šuns. Man regis, jums trūksta paprastumo suvokti faktą. Šuo lojo todėl, kad jam nepatiko žmogus, o žmogus pabėgo todėl, kad įsigando šuns. Kitų motyvų jie neturi, bet jiems jų ir nereikia. Jūs čia norite išvelgti paslaptį, tad nusprendžiate, kad šuo aiškiai regis paslaptingas nelaimės pranašas. Jūs manote, kad žmogus pruko ne nuo šuns, o nuo kartuvių kilpos. Bet rimtai pagalvojus, toks gilus psichologizavimas kiaušinio lukšto nevertas. Jeigu šuo iš tiesų galėtų suvokti, kas nužudė jo šeimininką, jis nestovėtų sėdamas, o pulto nam prie gerklys. Antra vertus, nejaugi tikite, kad beširdis žmogus galėjęs nužudyti seną draugą, o po to vaikštinėję su šypsena senojo draugo dukters ir mirti konstatavusio daktaro akivaizdoje, nejaugi tikite, kad šitok žmogus aplota šuns staiga pajustų už sąžinės graužimą ir įsiduotų. Jis būtų pajutęs tragišką tokio sutapimo ironiją, būtų buvęs sukrėstas kaip ir nuo bet kokios kitos dramatiškos smulkmenos, bet nebūtų bėgęs kaip akis išdegęs per visą sodą nuo vienintelio liudininko, kuris visi gerai žinote, negali kalbėti. Šitaip paniškai sprunkama ne nuo likimo ironijos, o nuo šuns dantų. Jums visą tai per daug paprasta. Bet kai prieiname prie įvykių pajūryje, darosi kur kas įdomiau – Po jūsų pasakojimo aš daug ko negalėjau suprasti, kodėl šuo puolė į vandenį ir tuoj pat sugrįžo atgal. Paprastai šunys taip nesielgia. Jei Noksas būtų buvęs dėl ko nors sunerimęs, Tai nie nebūtų bridęs įkandin lasdos, jis veikiau būtų pabėgėjęs uostinėdamas to nerimo šaltinio link. Bet jeigu šuo jau pasileido paskui ką nors, akmenį lasdą, triošį, iš patyrimo žinau, kad niekas jo nesulaikys, nebent griežta komanda. Ir ta ne visada. Na, o kad šuo būtų persigalvojęs ir todėl pasukęs atgal, visiškai neįtikėtina. Bet jis pruko atgal, nenusileido Finzas, ir grįžo be lasdaus o be lasdos jis grįžo dėl pačios rimčiausios priežasties pasaulyje, paaiškino dvasininkas. Jis negalėjo jo surasti ir užkaukė dėl to, kad negalėjo jo surasti. Dėl šitokio dalyko kiekvieno šuo jiems kaukti. Juk šuo, kaip turbūt niekas kitas, laikosi ritualo. Jis reikalauja taip pat tiksliai laikyti žaidimo taisyklių, kaip vaikas tiksliai atkartoti visas pasakos smulkmenas. Šį kartą kažkas sutrukdė žaidimą. Šuo grįžo rimtai pasiskūsti dėl lasdos elgesio. Iki šiol tokių dalykų nepasitaikydavo. Dar niekada to išskirtinio tauraus šuns nebuvo taip įžeidusi, kažin kokia nusususi lasda. Tai kągi ta lasda padarė, paklausė jaunuolis. Paskendo, atsakė tėvas Braunas. Finzas tylėdamas poksojo į dvasininką, o šis kalbėjo toliau. Paskendo, nes tai buvo ne šiaip lasda, o plieninis strypas su plonyčio apvalkalu ir aštrius maigaliu. Kitaip sakant, lasda rapyra. Turbūt ne vienam žmogžudžiai nėra pavykę šitaip neįprastai ir kartu natūraliai atsikratyti nuo žodimo įrankio, išmesti jūrą žaidžiant su šunimi. Atrodo, pradedu suprasti, prisipažino Finzas, bet net jeigu pasinaudota lasda rapyra, aš neįsivaizduoju, kaip visa tai įvyko. Kai kas man paaiškėjo, tarė tėvas Braunas, vos jums pradėjus pasakoti, kai išgirdau žodį Altana. Ir dar, kai pasakėte, jog Driusas vilkėjo baltą švarką – Kadangi visi ieškojo trumpo ginklo, apie tai niekas nė nepagalvojo, bet prielaidos, kad pulkininkas buvo nužudytas ilgu ginklu, panašių yra pyra, negalima visai atmesti. Jis atsilošė krėslę, jis mėgė akis į lubas, tartum prisimindamas vieną po kitos savo spėlionės ir išvadas. Visi tie atvejai, kaip antai, geltonojo kambario istorija, kur lavonas aptinkamas kambaryje, į kurį niekas negalėjo eiti, nepanašus į musiškį, nes nusikaltimas įvyko Altanoje paaiškinimas prancūzo G. Lerų 1868-1927 detektyvinis romanas Geltonojo kambario paslaptis, paaiškinimo pabaiga. Juk savaime suprantama, kad geltonojo ar bet kurio kito kambario sienos yra ištisinės ir nepralaidžios. Visai kas kita altana. Dažniausiai jį suresta, kaip ir šiuo atveju, iš tankiai supintų medžio šakų bei lotų tarp kurių šiandien bei ten yra plyšių. Šitoks plyšys švietė sienoje, kaip tik tai už pulkininko nugaros, kai jis sėdėjo kreisle. Altanoje ir kreislas buvo pintas. Jo atkaltė taipogi persišvietė. Pagaliau Altana šlėjosi prie gyvatvorės, o juk pats neseniai pasakojote, kad ta gyvatvorė visai reta. Žmogus stovintis kitoje jaus pusėje galėjo aiškiai žiūrėti per vitelių šakų ir neandrių raizginį, baltuojančią pulkininko švarko dėmę, tartum baltą taikinio apskritimą. Na, veiksmo vietą jūs nusakėte ne visai tiksliai, bet pagalvojęs aš, kaip sakoma, sudūriau galą su galu. Jūs sakėte, kad lemties uola nelabai aukšta, bet juk taip pat sakėte, kad į tartum kalno viršūnė iškilusi viršum gyvatvorys – Vadinasi, uola visai arti sodo, nors jūs ilgokai ėjote iki jos aplinkiniu keliu, vėlgi nepanašu į tai, kad jaunoji ledė būtų taip reikusi, jo girdėtųsi per pusę mylios. Jie tik sukliko ir vis dėlto jūs tai išgirdote pajūryje. Tarp kitų įdomių dalykų, kuriuos pasakojote, jei leista bus priminti, jūs pasakėte, jog Haris Driusas buvo atsilikęs prie gyvatvorės užsidegti pypkiais – Finzas vos pastebimai krūptelėjo. Jūs manote, kad tada jis išstumė ginklo ašmenis iš lasdos makšties ir smėgė per gyvatvorę į baltą dėmę, bet tikimybė pataikyti visai menka, vadinasi, jis nebuvo iš anksto apgalvoję savo veiksmų. Bet to jis negalėjo būti tikras, kad paveldės pinigus, jis jų taip ir negavo. Tėvų Brauno veidas pagyvėjo. Jūs nesupratote to žmogaus charakterio, tarė jis tokiu tonu, tarytum būtų pažinojęs vėlionį Harry Driusą, visą gyvenimą. Savotiškas, bet ne unikalus. Jei būtų buvęs tikras, kad paveldės pinigus, greičiausiai jis nebūtų šitai pasielgęs, būtų supratęs, kaip tai žema. O ar jums netrodo, kad tai paradoksalu, paklausė pašnekovas. Haris buvo lošėjas, tarė dvasininkas. Jis ir tarnybos neteko dėl to, kad rizikuodavo galvą, nepaisydamas niekieno įsakymų. Gal jis naudojosi itin nederimais metodais, nors tiesą sakant, kiekvienos imperijos policija, nors ir nesinori to pripažinti, labai panašiai į carų Rusijos ochranką. Bet jis turbūt peržengė ribą ir dėl to atsidūrė gatvėje. Šitokio būdo žmogui nuolat kyla pagunda beprotiškoms avantūroms, jau vien dėl to, kad retrospektyviai pažvelgus, rizika atrodo žavinga. Jam taip svarbu pareikšti, tik tai aš ryžausi išnaudoti šitą progą, tik tai aš supratau dabar ar niekada. Koks beprotiškas ir nuostabus faktų sutapimas – Donaldas patenka į nemalonę, senis siunčia pakviesti advokato, tuo pat metu manęs ir Herberto, ir viskas nebent dar galima pridurti, kad sutikęs mane senis nusišypsojo ir paspaudė ranką. Tūlas pasakytų, beprotystė šitai rizikuoti, bet šitai pirigijami turtai. Laimitas, kam užtenka be to dairiškos drąsos užbėgti ateičiai už akių. Trumpai tariant, tai puikavimasis tariama nuojauta azartiško lošėjo didybės manija. Kuo mažiau šansų sėkmiai, kuo staigiau reikia apsispręsti, tuo didesnį pagundą. Atsitiktinis sutapimas, ta banali balta dėmė ir gyvatvorės tarpas apsvaigino jį tartum naujo pasaulio viziją, jeigu tu toks protingas, kad aptikai atsitiktinumų ryšį, nebūk bailys ir nepraeis progos, kuždalošėjai demonas. demonas. Bet net ir demonas, kažina, ar būtų sugundęs tą nelaimingai pedantišką viską numačius nužudyti senuką dėdę, į kurį buvo sudėta šitiek vilčių, tai būtų buvę per daug padoru. Akimirką patilėjęs, jis ramiai kalbėjo toliau, bet lyg ir pabrėždamas. O dabar pabandykite atkurti sceną, tartum būtumėt matę savo kimis. Stovėdamas prie gyvatvorės, šetoniškos galimybės svaiginamas, jis pakėlė akis ir išvydo keistą siluetą, tartum savo paties pakrikusios sielos atspindį. Didžiulis apverstos piramidės pavidalo akmens luitas grėsmingai pakibęs virš kito luito. Haris prisiminė, kad žmonės tą uolą vadina lemties uola. Ar galite įsivaizduoti, kaip toks žmogus tokią akimirką suvokė tokį reginį? Aš manau, kad tai ne tik tai paakino jį veikti, bet tiesiog pastumėjo – tas, kas lipa į bokštą, neturi drebėti ar nenukris. Jis smogė nedvėjodamas, po to beliko sumėtyti pėdas. Paieškos neišvengiamos. Jei jis ir toliau nešiosis lasdą rapyrą ir dar su kruvinais ašmenimis, jam galas. Jei tą lasdą kur nors nukištų, ją ja, vis tiek suras ir ko gero atsek savininką, net jeigu sviestų į jūrą, pašnekovai atkreiptų dėmesį ir įsidėmytų, nebent jis sugalvotų tokį triuką, kad tai atrodytų natūralu. Kaip žinote, jis tą triuką sugalvojo ir net labai vykusi kadangi vienintelis iš jūsų turėjo laikrodį, tai pasakė jums, kad dar ankstoka grįžti, nuėjo kiek atokiau ir pradėjo žaisti su šunimi. Bet ar galite įsivaizduoti, su kokia neviltim klaidžiojo žvilgsnis tuščia pajūrio pakrantė, kol apsistojo prie šuns? Finzas linktelėjo susimastęs, jo mintys buvo nutolusios nuo esminiais pasakojimo dalies – Keista pasakys, kad šuo vis dėlto buvo įpainiotas į šitą istoriją. Jeigu šuo mokėtų kalbėti, jis papasakotų jums vos ne visą istoriją, tarė dvasininkas. Jūs, aš smerkiau štai, kad sukūrėte pasakojimą jo vardu, privertėte jį kalbėti žmonių ir angelų liežuviais. Tokia tendencija, kiek pastebi, vis labiau plinta šiuolaikinėme pasaulyje ir pasireiškia visokio plauko laikraštinėmis sensacijomis ir kalbos naujadarais – Daromi kategoriški pareiškimai neatsižvelgianti faktus. Žmonės nė nemirktelėje patiki nič nieko neparimtais teiginiais. Tai gramzdinai dugna šimtmečiais puoselėta jūsų racionalizmą ir skepticizmą, plūsta tarsi jūros potvinis. Ir tai vadinasi prietarai. Jis taigiai pakilo ir suraukė santakius ėmė kalbėti taip, tarytum būtų buvęs vienas kambaryje. Tai pirmoji nebetikėjimo dievų pasiekmiai. Jūs praradote sveiką protą ir nebematote pasaulio tokio, koks jis yra. Bet koks dalykas, apie kurį visi ima šnekėti ir aiškinti, jog čia kažko esama, sužadina fantaziją, neturinčią ribų, tartum košmariškame sapne. Tada ir šuo moka pranašauti, ir katinas turi paslaptį, ir keuliai atneša laimę, ir kiekvienas vabalas, skarabėjus. Žodžiu atgimsta visas senovės politeizmo žverynas iš Egipto ir Indijos, ir šuo Anubis, ir žaliakė liūtė pašta, ir visi šventi baubentis basano jaučiai, jūs rytatės vis gilinį praeitį ir pradedate dievinti gyvulius, ieškodami pagodas tarp dramblių, gyvačių ir krokodilų, ir visa tai dėl to, kad jūs bijote žodžių, jis sutvertas būti žmogumi. Jaunulis atsistojo šiek tiek sutrikęs lyg, pasiklausęs žmogaus besikalbančio su savimi, paskui pašaukė šunį ir išėjo. Nerišliai, bet žvaliai kažinką sumurmėjęs atsisveikindamas. Tačiau šunį teko šaukti du kart, nes jis, ne nekrustelėdamas, tupėjo priešais tėvą Brauną ir žiūrėjo į jį taip įdymiai, kaip kadaise vilkas į šventąjį pranciškų. Paaiškinimas. Šventasis pranciškus, katalikų šventasis – Pranciškus Asežėtis 1182-1226 labai mylėjo gyvulius ir paukščius ir, pasak padavimo, suprato jų kalbą. Paaiškinimo pabaiga.